offers gebring en wierig gebrand het, vernietig nie. Hy het die boonste poort van die tempel van die Heere herbou. Die ander gebeurtenisse tijdens Jotamse bewind en alles wat hij gedoen het, is opgeteken in die boek van die handelingen van die konings van Jeda. Gedurende sy bewind het die Heere begin om koning Resen van Aram en koning Pekka van Israël te stuur om Jeda aan te val. Toe Jotam sterf, is hy in die familiegraaf in die Davidstad begraven. Sy sien Agas het hom opgevolg,